elkartuz, desmartza, aipatuko dugu hurrian abiatuko den eh, diagnostikoa da elkartuz, Euskal Kulturaren Ipar Euskal Herriko diagnostiko partekatua, eh, ala izendatu dute, joani etxe beste Euskal Kulturerakundeko zuzendaria gurekin egun hon? Egin hon. Euskal kultura, beraz, solako <laughs> konzeptu ondia ez, eh, joanie. Hortaz, ziztelaik zer da kultura, eta beraz, euskal kultura. Uste dit ez digula, eh, oa jarte, hoita hamar uh, eskola eh, kultur erakundea hor ez da bairan izan dela galtu hoi, eta ez dela trinkatik izan, eta uste dit ondo kurtetan beste hoita hamar urt ez digela trenkatuiko. Nuntian euskal kultura mugak, euskal, euskal kultura bizitu izi garri zabaldu zazken eta ahloka e, uh, eh, galtuak desberdinki pausatzen tezu. Den igazki horretze izu eta ahapostik eman. Salbi, uen eh, bat bali bat duk? Ah, Ah, bon, ondokoan orduan beharko dugu aipatu, zentala <laughs> ere importantea da, jakitea zertazari giren ez, eh, zer diozu? Bai, bo, e, hor ikusiko dizik, e, eh, gue, kartuz projet hortan, diagnostiko hortan, bon, sortziak lo de e, jabak tratatzia, Hala, bon, haboenik eh, eh, ikusten tugunak edo, edo hola, megia zabalago izaten ahaldera. Ordon, eh, azkenean ere da hemengo kultura, ipar euskal herrian mugatzen gira hemen, diagnostiko jentzat, Euskaraz egiten dena, uh, hemengo jendek egina, hor badira olako... Uh... Bai, bai, bai, hoitutzu, uh, orokorki hoitutzu, zeak, uh, euskaz, Dependitzen nintzen antzerkiantako du daigabe, euskaz, bertsularitza, <laughs> euskaz, hala. Salbu arte plastikuan, ez duzen hainiargi uh, eh, zer den uh, arte bisual euskal edo euskal herrikoa, eta hor, bat izug, beste galto, hala, horako gaietan. Uh, voilà, dantzane bai, uh, dantza, euskal dantza badakizu egitik gabe den eta guan, nuntik den, kanpotik bat itzeseak, mena uskaz egin denez ez, ez bortxaz. Mm Hora, -hmm. horreko galtu bat utz, eh, etengabe uh, edo salbo espen ez beteik duguna. Ordin, eh, uste hit hor, abiatu dugun uh, gogo eta, uh, Era horro er zabaltizu proposamena, gynin uh, zerrenda osuai, eta guai, hedabideen bidez uh, nahi dizuk zabaltu uh, proposamena, eragile guziek. Eh, kulturan uh, militante edo aktore senditzen ken uh, eh, gentiek nahi ditzu sustut hori eta gogozkatu eta galdezkatu eta sustut hori duzela lehen parametroa ea euskal kulturan uh, senditzen genez aktore edo eragile eta eta hortan uh, gogo eta hurrinak jamaiteko inbeia dugunez mm. agian horik ez kriteri horrena Hori da, behar bat diagnostikoaren eh, helburuetariko bat ere, eh, jakitia uh, nor baden, aktore, Eh, euskal kulturan edo azken zer da diagnostiko jenelburua? Bai, eta ki diagnostik hitzoi uh, eh, gehuag eta haboa egitutzu galdezkatzen, zen eta diagnostiko jengiberian, usu batutzu uh, bat, batutzu zehazki emaitza kantitatibuak edo horako eta azkenian guk ez dizugu hoi bate txakatzen, txakatzen dizugu, bon, ahloka deliberatu dizugu lainaitzia, sortzi ahlo, eta hor, hor uh, identifikatzen ahaltien eragiliak edo hortan txen gainditzen tien eragiren galdezkatzia duzu, bat itzugu eh, lema handiri bat, bost lema, nahitugunak e, eh, galdezkatu, eta eh, habo duzu gogo eta kolektibo baten sortzia gai hoien inguian. Eta, mm, eta geho gogo, gogo eta hortaik, ea, zertien lehen uh, gue ahluan, uh, adibidez, transmisionian uh, eh, transmisionia Zer, zer beharrezkoa den, hor, eh, gehu antako, plantan ezartia, uh, buz, edo uskan praktika edo uh, memoian transmisionia ibuz, edo eh, beste elema sorkuntza edo guk uh, kulturan biziazteko uh, oano zentzu kendezango egizartian, nule egiten dugun, holako gogoetak jama itentitzu, nahititzu gu jaman. Eta habo duzu, jenteno esperientzia alde batetik eta hain uh, ikus moldi eta gehuan zepentsatzen egin. Hoien bizia dizugu herbuia. Mm, badea hor, uh, ekeren gandik, euskal kulturera kundearen gandik, gogo bat ere, ba, azkenean, uh, gazte lurat, ustaitzeko gaztelurat ere jendea ekarraztia, euskal eh, kultura biziarazten dutenak ere eh, eh, berriz integrazia, integrazia instituzio hortan, ere? Bai, hoi, hoi segur, ba, ni horan uh, zuzen nahi berri hotxailan, bantailan txartuik, eta projet berri bat izkibatu nahian, eta edizitaz, projet bat behar badug izkibatu ekeentako, behar dela izan eragileen bidez sortuik, eta eragileen dinamikan bermatuik, eta eta mm, hortako dudagabe egiten dizugu lan hoi. Eta hoi duz egin eta uh, eh, hanitzentak instituzio batuz eke, eta azkenin alkarte estatutu bat bat mm -hmm. eta alkarte horren kidiak, eh, Euskal Herriko edo Iparaldeko kultur alkarteak dutzu, kidiak. Eta hoi, aminio eta hasten izug, eh, mm -hmm. uh, behita estatu hoi, edo bestekin uh, departamentia, herri eta hoi ekin mintzatzen meke. Soza. E, bai, behita, preforzta, bai, bai, argita garbi. Eta, bai, horren hausteko, e, bai, uh, ikus molde hoi, gaiteko ez, mena ez gutuk uh, bai, eh, zien, zien tresna bat gier, azkeni, eragiren tresna bat, eta zien gogoetan hurrenak jamaiteko eta laguntzeko eraikitzen eta egiturratzen, hortako egin gier, azkeni Hora, eh, hoi duzu aminioan mesie bai. Mhm. Eta bigeren mesie bai duzu, um, ja, um, ahlo, bakotxin, pentsatezen, ebai, eh, ahluan kolektibo eh, kolektiboki pentsatzen ahaldiela. Zer eta usu eh, eragiliek, artistak eta hola ben, ben tailegetan dut, edo ben projetietan, ben sohkuntzetan eta eta ben mundian, eh? bai amaturre, bai profesionalak. Eta azkenin hortan uh, aminiat zerratzen duz, normalen bezala. Eta justo ea, gibeltze tipi bat hartzen ahalduk, eta bestek ber problema, ene problematika batia, ene ber gogoetak ekaiten ahaldia uh, gogoet, hurrunilat buz, gehuai pentsatzez, eta ergarrikin ea pentsatzen ahantukun ezoik, hobeki uh, eman korkiago haitzeko azken nien. Mhm. Bo, ebe ala, ideia bat badugu, e, beraz, e, zer den helburua diagnostiko horrena Euskal Kulturera kondeak e, bultzatzen duena, urrian abiatuko dena, sortzi kultura arlo handi identifikatu dituzue, zerrendatzeko? Bai, ebe hasiko gituzor uh, e, urrietan uh, antzerkia, Geo ondotik dantza eta dantzatzeko musika, lotzen titzu galgarrekin, geho izan ez literatura eta bertsularitza. Hoik lehen saioak, eta ahan berriz, hoiko, hoiki ganeta, ahan zerkiko eh, eragilik bilduko titzugu, beste bi gremilka bat entako, eta hoik bi aldiz hoiki ikusiko titzugu, hoik uh, eh, lahazken juntan. Urtailan, bi geren fasea edo bi geren txanda, uh, hor izan duzu sinema, izan duzu uh, kantoia, edo, ba, korala kantoiak, berezia beita, eta bestalde musika eta kantoia, mm eta azkena hatzerit, arte, arte bisualak. Hala. eta hoike berri za, lehen milkoa bat eh, ahlo bakotxa, eta bigren milkoa bat geho uh, berriz gogoetatuk gogo izan tienek amine sintetizatzeko eta definitzeko amini bat bakotxa zer den lehen tarzunak eta nula lan eginen dukun. Hala, eta geho horren urgentzian, martxuan himetzian, hor denak ahloako jobidu nahi eta presentaketa bat izan danen kolektibo uh, eh, bester, jakaste zen, uh, zertan den hen gogoeta, eta ikusteko eh, hor badera, ene ustez uh, uh, gogoeta amankomunak batiela, ahloak desberdinak izanike, batiela gaizazu maite horrek uh, jamaiten tutienak, eta horrek gogozkatzen tutienak. Mm -hmm. Eta jakiteko geho hor, lehen urratxa dela dinamiko hoi, Helbu jadera geho gue eken projeta, ez da hoita, hoita hiuko behar dizu projet potiolo bat sortu laurtetakua. 2008-a iruko. Bai, 2008-a hiu, 2006-a izan dena, eta horren erikatzeko, mamian uh, emaiteko, hoikurria maitintzuk, eta nahitintzuk jarraikie bai gogo eta hoik geho eh, interesatu itienekin eta motivatu itienekin, eh, eta bax. Mm. Hmm, ados, artista, aktore, profesional eta amaturre izu zenduak dira bilkurak. Bai, sustut, uh, euskal kulturan uh, behastarzuna hoi duzen hasketa bat gila, bai amaturrak eta, eta profesional bestale, eta algarrikin lan nina isu, eta dinamika hoi eh, gue berrezitarzunez, eta sustut behar dizu eh, eta erronka hoi duke ze eh, bai. <laughs> Ea algarrekin ez hartez, bakotxa belogika, azkenin ze histegi haman komuna sortzen ahalugen, eta zer, dan uh, hartin, bien hartin den bai, funtsa. Eta hoi, ez duke zer honka, mena esperantza dizugu hoi uh, eh, ekiko dela. Eta geho berriz deklinatuko dena, bat, batiantako edo besti beharko delaik uh, konkretuk ekintzak egin. Mena lehenik gogo eta hoi jaman eh, kolektibo ispitu bat eta. Mm. Bon, ebe, eke dinamika berri batean sartu dela dirudiez. Bastakit. Sentsazio bat. <laughs> Bo, ikusiko. ha? Eh? Elkartuz desmartza, behaz. Eh, Joani etxebestek eh, aipatua, uh, webgunean atxeman irase eta guziak itzorduak uh, datak guziak, ez? Bai, hoi duz, albiste bat bat duzu, uh, nuna horro hatzaman nizien. Mm. Izenak emaiteko eta beste. Euskal kulturerakundeko zuzendaria gurekin ginuen Joani etxebest, mire esker. Esker, gantxa,